Michel Esteban, gurekin, egun hona? Bai, egun hona. Michel Esteban, bai honan autetxi, oposizioan eta ELV beraz berden alderdiko kide ere. Bosgarren hautez barrutian Sandra Pereira Ostanel, autatua izan da, nupez ordezkatzeko. Eh, zu horko eh, autetxi izanki, sustengatuko ote duzu? Bai, bai, uh, izanik eta ELB uh, eh, koa izanik, uh, noski nupesen barne gaude eta nup, nupesen dinamika hortan uh, parte hartzen uh, dugu, uh, ar, arrazoa dugu hemen iparralean baita ere Frantziako estatuan, da eskuinaren aintzinamendua eta batez ere eskuin muturaren aintzinamendua, eh, dudarik gabe. Hori segituz, en fet, ez bakarrik alderrien irritziak, ezkerreko kareko alderrien irritziak paritzetik itoririk, hauan keska bat da, dudarik gabe, fite gina izan baita, eh, akordio eh, hori eta sobera fite ikoste dut. baina uh, eh, emengo hautezlegoak entzunez, emengo hautezlegoak garbiki azkareko atesleikoak, baita ere, eh, abertzaleak, eh, prezidentziaretan eh, eta batez ere lehen itzurian, eh, sainalea markatu dute eh, ezkera eh, biltzeko haute eh, hauetan. Orduan, haute eslegoak, ezker galditzen du batasuna e, egitea dudarik gabe. Baian kezkak badira. Kondizio guziak beraz onartzeko prest eh, fitela labur bilduz eskuinaren kontra joiteko? Alors, da kondizioa eskuinaren kontra joateko me batez ere eskuin muturaren kontra, baita ere uh, egoera soziala uh, eh, obetiko nunpesen baita dago uh, arrazo nantiak hemen jenek zen dituenak dira erretretaren arazoa, baita er, uh, smikaren uh, goititzea, hau ziki importantea da, eta langareziaren aurka borukatzea, pobreziaren aurka ere bai. Baita ere ekologiaren uh, aldetik uh, bide bat uh, ikusten dugun opesen barnean, eta antzina dira eskereko alderdietan batez ere, nuklear sistematik uh, ateratzeko, baina salantzan egoten dira uh, tokiko puntu batzuk, gana hindu parte hartzen dugula, Baina, uh, eh, ni autetxi uh, eh, gisa ez dut uh, eh, kampainarik egiten argiki eraiteko, uh, naiz eta uh, nupesen dinamikaren alde izan. Mm -hmm. eh? Mhm. gaitatzen dugu, pixka uh, kandidatuen um, argitze batzuk, batez ere gure tokiko uh, arazueri buruz. Adibidez, uh, bon, hemen Sandra Pereirara ustanelen kasuan, Euskararen kasuan, aipatzen uh, alda ez, berdin elefi intsumituek golak legearen kontra zuten, perreirak ez du bai. ikusten, bai. frantziar konstizio aldaketaren beharra, kasortan bai. adibidez desadustasun horrekin nola iten duzu? Bai, beraz, uh, frantzia mailan, eh, dago uh, desadustasun uh, hori frantzia mailan agertzen da garbiki, bai, ekologistak eta alderdi sozialistak alde batetik, eta uh, bestalde, uh, elefi eta komunistak bestalde. Eh. Ira akort uh, izan uh, eh, Frantzia mailan adibidez monakeko uh, eh, uruz alde batetik, be ez bakarik horrein da Europako karta izenpetzeko, azken finean, eta immersio eh, sistema baita ere, sehaska edo diuan bezalako elkarteak zerbitzu publiko baten errola dutenak, obeki integratzeko uh, finanziamendu uh, luzarako sistema batean. Uh, eh, Konkerretuki hemen bozgaren eh, uh, momentukotz, Sandra Pereiraren uh, ikus moldea, ez dugu ezagutzen, eta guk pentsatzen dugu Bretainan, Gortzikan, Oksitainan, Ipar Euskarian bezala, puntu hori funtsezkoa dela ere bai, gure baitan, eh, elberen barnean, eta puntu honen erantzunan guaitatzen dugu. Dudarik gabe koofizializazio honen aldekoa gira eran nahi du konstituzioaren bigaren uh, artikulua uh, eman datu aldatu ber genuke edo eskerak ber luke uh, hori uh, aldatu dudarik gabe. E, ez dira ez adostasunak, dira puntuak argitu behar direla. Eta oktarako, nint momentukotz, kampaina ez dut Enkiten? Eta nola, nola argituko duzu? Uh, Nopezen no no aldekoa gira, eta nopezen alde boskatuko du nik. Dudari gabe, errespetatuz nazional mailako akordioak. Bigaren Et... da, segaren eh, errepublikaren programan, eta demokrazia batez ere uh, edatzeko, Frantzia mailan, uh, ez adostunak agertu dira, bainan legebiltzarak behar luke horretaz ez da dira uh, eh, erri elkargoak, kok ekologistak proposatzen dugu erri elkargo dosietan, izan eh, dadin hauteskunde zuzenak, eran nahi du, dienek boskatu behar lukete ez bakarik errietan, baita ere uh, eh, erri elkargo entzat, eran nahi du, konkretuki hemen uh, ipar Euskar Herriko elkarguari buruz, proposatzen dugu guk hemen, me beste tokietan bezala, giazko demokrazi urbila sortzeko eta zentralismoa uh, hausteko, lionen bezalako instituzio bat sor arrastea, eh, hori eh? erran nahi du kentzea departamentuko eskual partea, eta bateratzea uh, departamentua eta uh, gaurko erri elkargoko kompetentziak, ahontolatuz, hauteskunde zuzenak. Badakiko elefikoek eta komunistak uh, ez adostasunean euh, direla, eh, horretaz, hori bigarren euh, txanda izango da, haiekin itzegetea, ezkera irabazten badu. Bipontxo horiek behar ba, nasional mailan aparte dira, piskabat, parixetik ikusita, bainan tontxu horiek guretzat, tokian tokiz, importanteak dira uh, parte hartzeko kampaina. Eh? Bururatzeko, Michel Esteban, demora pasabaita jada fit, jandu zuzuk, uh, eh, bosgarren barrutian, beraz, uh, eh, nupez uh, eh, autagaia sustengatzen zinuela, naiz eta zinuen bai. berekin eginen uh, kampaina. Uh, laugarren bai. autez barrutian, aliz lehiziagezaar, beraz ekologistak, ez du sustengatzen inaki etxan izan autagaitza ulertzen duzu, posizio hori? Baina. Bai, ulertzen dugu, eh, hori uh, dudarik normal da, zenta han laugaren uh, eh, zirkonskriptzioan, arazo larriagoak dira, ekologistak baloren uh, eh, aldean, abiadura handuko trenari buruz uh, alder aldekoa da, parte honetan, laugaren zirkonskriptzioan. Aturiko izokinaren uh, arrantza neurtzeko neuroirik ez zuten nahi, eta mm, ilugaren puntua da, da olokoneko desbire deratze hori buruz ere, kuspuntu eh, ezberdinak direla, ekologistak eta onartuak izan ziren sozialisten um, eh, autagaiak. Baina tokian tokiz naiz eta arazoak izan, nik uh, uste beste arazo bat dela nagusia iruzko zirkonstrizioetan, dira, uh, dute, eh, orkesteko kandidatuak, gaur egun uh, Euskal Herria bai autagaiak. Batez ere, eskun mutura uh, gure atean baita hemen iparraldean. Mm, lehen dakaritzaren, lehen uh, itzuriaren ondotik eh, lehen bezala, berriz uh, elkartu gira uh, Euskal Herria baieko zuzendaritzarekin, dirudienez uh, autagai batzuk, ez dira korantean, ez da ere militante batzuk edo autetxi batzuk, eta guk ekologistak bezala proposatu diego zirkonskriptioetan kandidatu bateratuak egitea, egan nahi du, iparraldeko uh, batasun bat egitea ekologistak eta eskoregia baieko abertzaren artean, egiteko, hafet, uh, gure iparraldeko herri uh, batasuna bat. Ez ez zuten, departamentuko hautezkunde bezalakoa, eta nik uste dut, Iparraldeari buruz, geroari buruz, eh, gauzak ez dira hemen erabakitzen, barrasi xenera erabakitzen dira alderdi guziet eta behar ba donostian eta bilbon e, bai eh, alderdiaren zat nun, baina gok pentsazen dugu atera bidea izango dela geroari buruz iparraldearen zat, geroa bai bezalako dinamika bat sartzea, kontutan hartuz, ekologisten mailan gure alderdian ere abertzelak direla ni abertzalean naiz, ezker abertzalea momentu batean gogoetatu behar da geroari buruz. Hortan utziko dugu, eh, Michel eh, bai. Esteban eh, erran bezala beraz berden den izenean ere gaur gurekin zinen mil esker, pasagun honen? Mil esker zueri, agur eta ongi segi, eh?